для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. И вось опейка у интернате университета. По старой позеленелый от старожитности Нямизя. И знову хвалюя тое студэнцкае, неперажытае забавнае, аб'явае пра сходы, пра заняткі, нейкі загад, запіска прыколатая шпількай, хлопцы ёсць лішні білет на паўлінку, галёрка самы высокі рад і самая танная цана, спецыяльна для студэнтаў. А вось яшчэ адна: Хто украў канспект па замоціну, неадкладна вярніце. Прыбіральшыца ці дзяжурная, добрая з выгляду зусім вясковая цётка, што спаткала яго ля дзвярэй, жаласліва зірнула на апейку, потым уздыхнула, паківала галавой. Быў тут такі жыў, у трэцім пакоі. А цяпер няма выселілі. Дзе жыве не пыталася, але са студэнтаў павінен нехта ведаць. Яна паклікала аднаго, другога з тых, што паяўляліся на калідоры, ніхто з іх не ведаў. Цётка загадала ім пашукаць, хто ведае, Пачалася бегатня па пакоях, і нарэшце прыйшоў рудаваты з рабаценнем на носе хлопец і сказаў «Я знаю, дзе ён». І вось яны ідуць у дваіх, студэнт трохі наперадзе. Апейка за ім. Тротуарчык такія вузенькі, што ў дваіх ісці побач не ўдаецца. Ды да і вуліца, старая міга такая вузкая, такая цесная, што ідучы тротуарам сцеражыся ўвесь час, каб не зачапілі вазок ці каляска, што яшчэ коцяць па снезе адліга, што зранку ледзь чулася, цяпер полезла на стырній. І вецер мокры стылы, і пад нагамі слезгота. Вы разам вучыліся, Яны пайшлі ўжо іншай вуліцай, таксама вузкай, але цішэйшай можна было ступаць побач разам адказаў хлопец на адным курсе. Як жа дайшло да ўсяго гэтага, спытаў апейка. Ён і раней казаў так, спрачаўся з тым, што пісалі, прапушчу і дубоўку. З чым спрачаўся, спытаў апейка. Ну з тым, што яны, нацдэмы ворагі, казаў, што ім перашкаджае сялянская стыхія і арыгінальнічынне. Але што яны, з часам выхаваюцца ў добрых пралетарскіх паэтаў і што трэба ім дапамагаць, а не адштурхоўваць. А як ты лічыш? Няправільна ён казаў, спытаў апейка. Да мы і самі багата хто так думалі. Толькі не вельмі гаварылі. Так, хіба ў кампаніі сваёй сярод таварышаў, а яму гэтага ж мала. У яго што на уме, то і на языку. На сходах – Дык яго асабліва цягнула на спрэчку, казаў хлопец. А гэта пагана, што ён на сходах і адкрыта, спытаў апейка. Не, хто кажа, хлопец на момант запыніўся, загаварыў разважліва. Казаць можна, але не абавязкова лезці зусім тым, што ты думаеш. Не тое, што скрываць трэба, але трэба перш падумаць, які будзе толк з таго, І тое яшчэ знаць трэба, што калі прыходзяць на сход, калі гавораць нейкія рэчы, то значыцца гэта ўсё праверана, што ўсё абдумана таксама. Людзьмі, у якіх ёсць фактаў, пабольш, якія знаюць пабольш. І наогул не трэба лезці на сцяну без толку. Яго выключылі не на літфаку, удакладніў апейка. У нас амаль усе галасавалі супраць выключэння Алеся. Але яго выключылі потым на бюро. А ў нас сабралі яшчэ адзін сход аб прынцыповасці і аб шкодных праявах на літфаку. Аб ім можна сказаць. Праўда, яго ўжо не было. Ён што, так і не перамяніў сваёй думкі? зноў спытаў апейка. Перамяніў? хлопец хмыкнуў. <laughs> і ён потым знарок паказваў стойкасць сваю, паюначы шчыра і як бы пахваліўся сваёй практычнасцю. Я ж яму казаў, трэба прызнаць памылку. Прызнаў бы памылку, і ўсё было б добра, інакш было б, не выключылі б. Значыць, ён быў перакананы, сказаў апейка. Перакананы не перакананы, а калі трэба, то трэба было прызнаць. А ён не, усё па-свойму, дабіваўся ўсё сваёй праўдай, ну вось дабіўся. Больш апейка не пытаўся нічога і спрачацца не стаў. Адчуваў, што спрэчка прападзе попусту. Моўчкі, асклізваючыся ішоў па крывых вулічках з ямамі, між драўляных касабокіх хат з зялёным і чорным гонтам, за каніцамі вулічках, якія былі як сёстры юравіцкім, самай нязграбнай местачковай глухамані. Як і на юравіцкіх амаль нідзе не было тротуараў. Каля аднаго падобнага на іншае крывабокага дома хлопец адчыніў веснічкі і першы пайшоў на двор. Музыка Апейка мімаволі глянуў у акно, убачыў за цёмнай шыбай лапушысты вазон і свой цьмяны адбітак. На ганку патупалі, абабіваючы наліплую снегавую з гразёю макрэчу, сумленна выцерлі боты, увайшлі ў сенцу, ступілі ў хату. «Дома, Алесь!» – звонка і весела сказаў хлопец, павітаўшыся – Сухаватая, не вельмі ветлівая гаспадыня, што знарок перастаўляла табурэтку ля стала, з увагай кінула апейку як бы рашаючы: варта ці не варта казаць. Незачліва адказала: дома. Але хлопец яе не чуў, ён, не пытаючыся расчыніў дзверы, уваходзіў у другі пакой. Забраўся чорт знае куды, усё з той жа звонкасцю папракнуў ужо некага іншага. Ледь дацягліся, прымай гасцей. Убачыўшы апейку, алесь ад неспадзеўкі зніякавеў. Момант яшчэ сядзеў за сталом, потым схамянуўся, устаў, ніякава паціснуў руку, павёў вачыма па пакоі, ці ўсё да ладу. Мітуслівы падаў табурэтку, такую ж, як у тым пакоі, дзе гаспадыня, узяўся папраўляць кніжкі, шыткі на стале, прыгладзіў не вельмі паслухмяную русявую чупрыну. Вуліцы, брат, што коўзанкі, коўзайся ўвесь час, як кот на лёдзе. А ты што парабляеш, вершы? Хлопец нахіліўся над сталом. Ага, руская літаратура 19 стагоддзя. -го Вучымся, значыць, правільна. Ён яўна строіў сябе бывалага і баявога хлопца. Алесь не папраўляў яго і не падладжваўся, як бы не заўважаў таварыша, які нібы не хацеў нічога разумець. Сеўшы зноў за стол, алесь зірнуў насцярожана на апейку і ўжо не ўздымаў вачэй. Але чуў апейка жыў нялёгкім, хваляваннем сустрэчы. Таварыш яку, якім не ўдаваў сябе бесклапотным, усё ж хутка ўлавіў, што Алесю не да яго был батні. І ўсё ж бадзёра аб'явіў: « Ну што ж, я сваю функцыю выканаў, І ён весело паціснуў руку Алесю, са сталай стрыманасцю развітаўся за пейкам. Праз момант, звонкі голас яго прыбіўся з суседняга пакоя, а потым хвацька стукнулі дзверы. Калі асталіся адны за лесем, доўга яднала абодвух маўчанне. Апейка глядзеў з пяшчотаю са спачуваннем, з увагою, Збоку здавалася, Алесь не змяніўся вельмі. Было ў твары, у постаці, тое ж юнацка мілая, далікатная, сарамяжная, за якога не зусім і верылася, што гэта ён, гэта далікатны юнак, так цвёрда трымаўся сумлення свайго. Стаяў перад небяспекаю. Можа, хіба толькі не цвёрдасць у падбародку, у шчаках, новая, нябачаная раней ці незаўважаная, ды да і позірк неяк змяніўся, стаў недаступны, затоены. Не такі, як там, на полі. Апейка глядзеў на Алеся. А Алесь усё не ўздымаў галавы, Не зразумець было, ці чуў сябе вінаватым, ці, можа, не хацеў папрокаў аднастаўніка. Апейка першы пачаў. Ну што, вучыся добра, лайчына. Ён кіўнуў, прымаю да ведама. Але ж галавы не ўзняў. Яны памаўчалі зноў. Раптам як бы успомніў штосьці. Устаў, выйшаў у суседні пакой, пра нешта ціха пагаварыў з гаспадыню, потым вярнуўся і сеў. Пра што ты там? — спытаў апейка. Так, гаспадарчыя дробязі, — адказаў Алесь. Не трэба нічога. Алесь не адказаў, чакаў, відаць, насцярожана гаворкі пра няўхільнае, балючае і важкае. Апейка спытаў — працуеш пакуль не адказаў алесь таксама знялі знялі апейка здагадваўся прычыне але запытаў бо хацеў высветліць усё а чаму выключылі з камсамола выгналі з работы адказаў алесь не ўтаіў крыўду, На міг зірнуў на яго, сустрэўся гарачым позіркам і тут жа адвёў вочы ад апейкі, зноў сядзеў, схіліўшы галаву. А як жа цяпер будзеш? — спытаў апейка. Рабіць буду. Дзе? Ды хоць дзе? Хоць грушчыкам на станцыі. І зноў зіркнуў горача, а потым адвёў вочы. А мо к нам? — запытаў апейка. Чаго? А ў школу, настаўнікам. Не дазволяць. Гэта ж выхаванне дзяцей, адказаў Алесь. А я даб'юся? Вас абвінавацяць. За мяне ты не турбуйся, адказаў апейка. Ну, тады падумаю. Увайшла гаспадыня – Унесла спачатку ў пляшку гарэлкі, потым закуску, трохі парэзанай каўбасы, талерку квашанай капусты з гуркамі і яркімі кроплямі журавінак, пайку парэзанага чорнымі пліткамі хлеба. Прынесла ўсё, паставіла і выйшла. Алесь наліў у апейкову чарку, а потым у сваю. Моўчкі дакрануліся чаркамі і выпілі. Сталі закусваць. Апейку павяло на гаворку, пачаў расказваць навіны з юравецкага жыцця. Алесь слухаў моўчкі задуменна, няхутка, Апейка зачапіў самае чулае балючае, асцярожна як да балючага дакрануўся. А з-за чаго ўсё гэта? Алесь устаў, выйшаў да гаспадыні, зноў пагаварыў пра нешта, вярнуўся, наліў у чаркі. У хаце стукнулі дзверы, потым у сенцах за акном прайшоў абрыс гаспадыні. Цікаўная дужа гаспадыня, адказаў Алесь, аж лішня. Апейка здагадаўся, гэта ён пра старую, і Алесь зноў маўчаў, еў паволі, сур'ёзна і праз некалькі імгненняў выціснуў нарэшце. Гэта заверыў усё. Ён як бы іранізаваў сябе. Якой веры? — спытаў апейка. Звычайнай. Сказаў, што веру аднаму чалавеку, якому не трэба верыць. А хто гэты чалавек? — спытаў апейка. Пісьменнік цішка гартны іранічную усмешка прапала ён зірнуў проста сумна задумаўся раптам зноў быў сход у нас дакладчык быў з райкома гаварыў пра міжнароднае становішча пра тое што класавая барацьба абвастраецца што вораг ідзе на ўсё што патрэбна пільнасць ну правільна адным словам гаварыў дык з-за чаго ж спрэчка а Ну ён сказаў, што ворагі хочуць зацягнуць у свае сеці студэнтаў, што закідвае вудачкі ўсялякай нечасць, нацдэмы розныя, розныя гартныя. І з-за яго слоў выходзіла, што у літаратуры гэтай нечасці болей як жаб у балоце, што летні ўсе ў літаратуры людзі падазроныя, нечасць. Ну вось я тут і выступіў, сказаў, што нельга без падстаў абкідаваць усіх гразёю. А ён што? — запытаў апейка. А ён Ён пачырванеў, а потым пасінеў, але стрымаў сябе, заявіў забурэннем, што ён не абкідае нікога гразёю, што абвінавачвае таго, хто заслужыў гэтага, прадажных нацдэмаў літаратараў гартных, зарэцкіх і ўсю іх кампанію, і як ні шкода некаторым цяперашнім гімназістікам іх факты ёсць факты. Я выступіў зноў і сказаў, што калі ёсць факты, што зарэцкія гартны ворагі, то чаму ён іх не назваў гэтыя факты, што тое, што ён казаў, Адна лаянка, што лаянка, якая яна не ёсць, не замяняе фактаў. Ну, студэнты пачалі крычаць, падтрымліваць мяне, а некаторыя з кіраўніцтва дакладчыка сталі даказваць тым, што пра гэтыя газеты пісалі, што ворагі, А я ім на тое, што і газеты пісалі газеты без дастатковых фактаў. Ну вось тады і пачалося ўсё. А чаму ты так упэўнен, што не памыляешся? — спытаў апейка, што ты, ведаеш фактаў дастаткова. Чаму ўпэўнен? Хлопец проста на апейкавых вачах перайначваўся. Ужо і знаку не было, нядаўняй сарамяжнасці, ніякавасці. Усхваляваны з чырвонымі плямамі на твары, ён зірнуў так горача, так цвёрда, што апейка раптам адчуў, як ён настаўнік, не малады, ні сляпы нібы чалавек, так мала ведаў пра вучня свайго. Дык чаму ўпэўнен пытаеце? Ну хоць бы таму, што ён пасылаў свае допісы ў праўду, тады калі бальшавікоў на катаргу ссылалі. Ці таму, што ён сам падпісваў дэкрэт пра абвяшчэнне савецкай улады ў Беларусі. Ну хіба гэтага ўжо аднаго мала, каб верыць чалавеку. Так, гэта нямала адказаў апейка нямала а ў яго ж ёсць і такі дробны доказ як дзясятак кніг Ён першы ў нашай літаратуры яшчэ да рэвалюцыі выбраў сваім героем рабочага не дзеля выгадаш так я сваім дурным розамам мяркую выгоду гэта ў той час здаецца мне наўрад ці давала значыць выбраў ён гэтую тэму ад душы ад духоўнага братэрства з рабочымі. Сам рабочы вось ён і выбраў сабе у героі такога ж рабочага і гаварыў аб ім і гаварым ад яго. Ну так мне здаецца, Па адных кніжках, здаецца, можна было б зрабіць вывад, што гэта за чалавек, што гэта за літаратар. А я ж яшчэ і ведаю яго трохі, і можна сказаць асабіста. Ведаю, як прыхільна прымаў ён кожную кніжку такіх, як я, маладых пісьменнікаў. Але ж у яго былі грахі, адказаў апейка, памылкі, сур'ёзныя памылкі. Былі, згадзіўся лесь, і зноў зірнуў горача і ясна. А як іх магло не быць, Іван Анісімавіч, гэтых памылак – былога гарбара паставілі раптам кіраваць цэлай рэспублікай, цэлай, можна сказаць, дзяржавай, паставілі даваць новыя ацэнкі ў такой складанай гісторыі народа. Як можна было не памыліцца ні разу, жывучы ў такі незвычайны і такі бурны час, для гэтага трэба было б, ну я не ведаю, кім быць геніем. Дык і геніш рабілі памылкі, ды да яшчэ якія. Ну вазьміце хоць Толстога. А ён жа не геній. Ён не геній, ён да ўсяго не вельмі граматны чалавек. Ён у нечым і астаўся на ўзроўні гарбара. Я сам чуў, як некаторым больш адукаваныя пісьменнікі падсмейваліся з яго, з капыльскай мовы, з манеры гаварыць, яго адукацыя капыльскія вечары над кнігамі гутаркі з рабочымі з салдатамі у рызе у пецярбурзе трохі пабыў каля вопытных партыўных кіраўнікоў у москве ну вось і ўсё вось і ўвесь яго універсітэт перад тым як яму трапілася стаць у першы рад народа дык хіба ж дзіўна што ён і нямала зрабіў добрага і нямала ўсё ж такі наблытаў хлопец быў так усхваляваны у гаварыў так шчыра, што апейка сам хваляваўся, паддаваўся яго шчырасці, узрушэнню, яго разумнасці, просто дзіўны для такога зялёнага юнака разумнасці і сталасці яго разваха. У апекі быў ужо не толькі жаль аб ім, але і гонар. Неспадзяваны нявыказаны гонар за свайго вучня, як бы недарэчная радасць. З роздумам, даверліва як сябру, Алесь сказаў: « А вось скажу па праўдзе Іван Анісімавіч, Яго трэба было б паслаць на добрыя паліткурсы. Пабачылі, што памыляецца часта, Попрасіце, каб вызвалі ў крэсла і каб не траціць добрага чалавека, які яшчэ можа спатрэбіцца, пашліце яго павучыцца. У свой час яму не было калі вучыцца, калі ўжо на тое памыліўся асабліва сур'ёзна, зрабіў асаблівае глупства, наківайце строга, суровую вымову ці яшчэ што дайце. Я так мяркую вось сваёй дурной галавою, дык неж зразу нацдэмп вораг, нацыянал-дэмакрат, прыслужнік буржуазіі, ды яшчэ і не смейце сумнявацца ў гэтых вывадах. Алесь быў увесь перадапейкам, са сваёй крыўдай, сваім роздумам, сваімі перакананнямі, І было ў ім нешта вельмі юная амаль дзіцячая бездапаможная у тым як ён гаварыў з якой крыўдай і было разам надзіва сталае дарослае у тым як ён разважаў апейка дзіўна чуў што няхай хоць бы ў тым што ён казаў ён ведае не менш а больш за яго немаладога ўжо чалавека і ад гэтага у апейкі было дваістае пачуццё да алеся а як бы бацькі і як таварыша. І дваістасць была яшчэ ад таго, што ён бачыў, што хлопец не вінаваты, што ўсё тое, што напісана было, гэта паклёп, і апейка рад быў гэтаму, не памыліўся ён у чалавеку. Але што апейка мог адказаць Алесю? Іван Анісімавіч як рэдка калі адчуваў, што яму вельмі цяжка гаварыць, цяжка падбіраць патрэбныя думкі і словы. Ён не хацеў вярэдзіць крыўду хлопца і без таго вельмі балючую, ад таго, што было па бацькоўску шкода яго і вельмі трывожна. За тое, што ўсё гэта можа збіць хлопца з тропу, хацелася супакоіць, каб глядзеў навокал без такога болю, каб бачыў, як усё ў жыцці іх няпроста. Уся бяда, што не так-то проста выявіць, хто менавіта вораг, а хто не вінаваты сказаў апейка па-бацькоўску сам ведаеш абстановка якая гэта алеся не толькі не супакоіла запаліла яшчэ больш дык не трэба так проста і вешаць ярлыкі на людзей не трэба крычаць на чалавека калі ён хоча даказаць што не вінаваты губы яго по-дзіцячы смыкнуліся абараняць Вось цяжка. Абвінавачваць вельмі лёгка. Цяпер жа той, хто абвінавачвае, часта выглядае як герой. І чым злей крычыць, тым большы герой. Што апейка мог запярэчыць на гэта? Мімаволі згадаў галенчыка, яго пагрозы на сходзе. Нічога. Гэтыя, як ты кажаш, героі хутка зламаюць сабе галаву гэта героі на хвілінку пакуль шумна адказаў апейка алесь прамаўчаў быў відаць нязгодныя сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук